Пред нас стои последниот дел од 18-тата глава од Евангелието според Јован. Последен пред брат Борче застана кај 27-миот стих. Значи да отвориме во Евангелието според Јован, 18-тата глава, По Петровото одрекување и Петловото кукурикање, кое што беше проречено како знак за него, продолжуваме да читаме со 28 стих, каде што Јован не известува и го поведува Исус од Кајафа во преторијата. Значи, завршува судењето пред еврејскиот суд, за кого посебно проучувавме пред две саботи, дека беше целиот исполнет со беззаконие, сите, сите точки, сите правила, сите принципи на еврејското право биле прекршени за Христовото судење и едноставно тоа воопшто не беше суд, туку една разбойничка банда која што по секоја цена сакала да ја издействува Христовата смрт. Сега Исуса го поведуваат од Кајафа во преторијата, тоа значи во Пилатовата судница, односно во тогашната тврдина Антонија, која што се наоѓала во Ерусалим, близу храмот, на малку повисок терен од храмот, храмската гора, и од која што римските одреди можеле легионерите веднаш да интервенираат во случај на нереди или бунт или било што што евреите или некој друг би се обидел да го предизвика во храмот или во градот за време на големите празници, каде што во самиот Ерусалим се собирале скоро милион луѓе. Иако самиот град немал повеќе од 200.000 жители во тоа време, за време на големите празници, значи, неговото население се зголемувало до бројката од милион луѓе. Но беше утро, не вели стихот, И тие не влегоа во неа, за да не се осквернат, за да може да ја јадат пасхата. Како што рековме тогаш, Пилат бил разбуден од сон, мошне рано наутро, значи петокот наутро, и затоа е бил многу изнервиран од страна на евреите и нерасположен во врска со нивниот случај. Интересно е што, освен што го изнервирале, евреите сакале едноставно да се го истераат својот инает до крај. Значи, се наогиат во една парадоксална ситуација, може би трагикомична и смешна. Од една страна бараат по секоја цена услуга од страна на римскиот гувернер, а од друга страна не сакаат да влезат кај него дома. Каква е таа ситуација? Барате од некого услуга, сакате да се обратите кај некого за услуга, ама не сакате да влезете таму каде што сакате да се обратите. Например, имате потреба да отидете во банка или во некое министерство, или да подигнете некој документ од некоја институција, имате потреба од тоа, сакате да се обратите до таа институција, ама не сакате да влезете во неја. Понижување ви е да влезете во неја. А имате потреба од неја, сакате да ја молите, сакате да побарате нешто навистина трагикомична ситуација. Евреите имале потреба од римската власт, која што инако ја мразале, го мразале, значи, и пилата, и во овој случај, која била нивната потреба? Да обезбедат смртна казна за Исуса. Меѓутоа, и покрит тоа што имале оваа потреба, евреите си го задржале чувството на презир кон римјаните, во случајот и кон римскиот гувернер, и не сакале да влезат во преторијата, не сакале да влезат во неговата судница. Причината што ни ја дава апостол Јован е нивното суеверие. Евреите сметале дека ако влезат во римската палата, со тоа што ќе стапнат, ќе влезат таму, ќе се осквернат. Тоа произлегувало од нивниот став, дека ако влезат во било кој незна Божечки дом, или во неговиот двор, предворие, ќе се осквернат. Значи, за нив би било тоа исто како, како да, да се допрат до мртовец или до нечисто животно или до некој лепрозен, еден куп ситуација во кој што законот предвидувал нечистотија или осквернување, за нив било исто и да дојдат во било каков допир со некој незнабожец, или дури да влезат во неговиот дом или во неговото предворие, значило исто да бидат осквернети. Овој проблем не го имале само водечките луѓе на еврејската нација. Свештениците, рабините и оние кои што сакале да го осудат Христа на смрт. Што гледаме неколку години подоцна во случајот на самиот апостол Петар – дента кога требало да посведочи и да го проповеда Евангелието на еден незнабожец, првиот незнабожец кој што поверувал и се крстил во христијанската црква. Се секјаваме ли кој бил тој? Да, римскиот капетан Корнелиј. Значи, повторно станува збор за воено лице, за офицер, за капетан, кој што како таков бил стациониран заедно со неговите војници во Кесарија на море, односно таму се наоѓало и седиштето на римските прокуратори, но само за големите празници, како сега во случајот на Пасха, и римскиот прокуратор се наоѓа во Ерусалим, во тврдината Антонија. Но кога апостол Петар требало да му проповеда на овој незнабожец кој што поверувал, тоа едноставно не било лесна задача. Морало Господ да интервенира, за да го натера Петра да отиде и да го посети домот на овој римски капетан. Која била причината за тоа? Ако читаме во делата на апостолите таму 10 глава, каде што се опишува тој настан, ќе видиме дека апостол Петар го имал истиот проблем. Имено и тој самиот не сакал да влезе во домот и во палатата воопшто на капетанот Корнели, затоа што сметал дека ќе се оскверни. Затоа Господ му дава визија, она позната визија со чаршот и со еден куп нечисти животни, и каде што дури му заповеда на Петра да стане, да коли, и да јаде од сите тие нечисти животни. Можеме да представиме како му било грозно на самиот апостол кога примел едно вакво видение. Еден еврин кој што целиот свој живот бил пораснат и воспитан да се гнаси од нечистите животни, од нечистите меса, од се нечисто според законот. Сега Господ да му даде визија каде што му заповеда да ги јаде сите тие нечисти работи. Навистина било невкусно и одвратно. Мегутоа, визијата немала за цел да го советува Петра да почне да јаде нечисти работи, туку имала една друга инструкција. Самиот Петра сватил која била таа инструкција, која била полуката од сето тоа, но дури откако го посетил Корнелија, откако таму проповедал, и откако Корнелија и неговиот дом биле крстени прво со Светиот Дух, а потоа и со вода од самиот апостол. Значи, кога се случило тоа големо чудо, дори тогаш Петар сватил кое било значењето на визијата што предходно ја примил. Бог ми покажа, вели тој, ни еден човек да не го нарекувам нечист, поган или нечист. Значи, визијата се однесувала на луѓето. Три и пол години после Христа, после Христовата смрт и воскресение, самите апостоли, значи, ги имале се уште ги негувале овие еврейски предрасуди да не се дружат со незнабожците, да не влегуваат во нивните домови, уште помалку да јадат на иста трпеза заедно со нив. Сето тоа било нешто незамисливо. Меѓутоа, дали овој случај со крштевањето на капетанот Корнели било доволна поука за апостол Петар? Дали некогаш подоцна тој се нашол во слична ситуација, каде што повторно стапиле на сцена неговите еврейски предрасуди. Каде што попуштил на тие предрасуди и почнал дури и да лицемери според зборовите на апостол Павле, кога дошла поголема група еврейски христијани од Ерусалим. И за тоа можеме да прочитаме конкретно овој пат во посланието на апостол Павле до Галатјаните, па бидеќи е тоа краток текст, за разлика од целата десета глава од делата на апостолите, која што ќе ни требаше многу време да ја читаме целата таа случка со крштавањето на Корнели. Сега ќе можеме да го прочитаме овој краток текст во посланието до Галатјаните, каде што апостол Павле го споменува овој случај во кој што бил вплеткан Корнели самиот апостол Петар. И не само тој, туку дури и неговиот верен другар и соработник во апостолската служба Варнава. Во втората глава од последнијата до Галатјаните, 11 стих, апостол Павле пишува, а кога дојде Кифа, значи Кифа или Кефа, рамејското име на, на Петар, што значи истото, значи камен. Кога дојде Кифа во Антиохија, јас лично му се спротиставив, зашто беше заслужил осудување. Имено пред да пристигнат некој од Јакова, значи некој еврејски христијани од Ерусалим, тој јадеше заедно со незнабожците. А кога дојдоа тие, почна да се снебива и да се двои, бидејќи се плашеше од обрезаните. Заедно со него лицемерија и другите јудејци, така што со нивото лицемерие беше заведен дури и Варнава. И сега, апостол Павле поставува едно многу интересно прашање. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на Кифа, значи на апостол Петар, пред сите, како ти, јудец, штом ти живееш како незнабожците, а не како јудејците, зошто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат јудејски? Да не го читаме понатаму целиот текст. Апостол Петр не ја научил доволно лекцијата од визијата што ја примил пред каштавањето на римскиот капетан Корнелиј еврејските предрасоди се уште биле силни. До тој степен, што иако веќе црквата го имала решено тоа прашање на апостолскиот собор, иако верниците од еврејско и од паганско потекло биле едно во Христа, без никаква разлика, без никаква дискриминација, иако заедно јаделе и пиеле не само што заедно се причестувале, туку заедно јаделе и пиеле на заедничките состаноци, на заедничките вечери на љубовта, така како што биле нарекувани, како што ние, например, јадеме на заедничките ручеци. Сепак, предрасудите биле силни кај голем дел од еврејските христијани, кои што и понатаму не сакале, не биле задоволни и не сакале не сакале да се дружат со нивните браке и сестри, кои што не биле евреи, кои што имале божецко потекло. Апостол Павле морал да се спротистави, морал да го укори дури и големиот Петар, затоа што со тоа лицемерие било доведено во прашање единството на црквата. Значи, ако самите апостоли го имале овој проблем, и тоа многу години после Христовата смрт и воскресение, колку ли биле силни предрасудите кај самите Христови непријатели, кај свештениците, кај рабините, книжевниците, кај Синедрионот, водечките луѓе на нацијата, оние што по секоја цена дури и по цена на неправда, лаги, лажни сведоци, беззаконија сакале да ја издействуваат осудата на нашиот Спасител. Причината зашто не сакале да се оскрнат тој ден, била за да може да ја јадат пасхата, значи за да можат да го јадат пасхалното јагне, за да можат да си го прославуваат својот верски празник. се работи за врвно лицемерие. Направиле досега еден куп беззаконија и се подготвувале да го убијат Божиот син, а сепак им стало до тоа да ги исполнат сите законски обврски во врска со празнувањето на Пасхата. Колку човечката природа е склона на еден ваков формализам. 29 стих ни вели, тогаш излезе Пилат пред нив, како што велиле на Вајд во копжот на вековите, изнервиран, што го разбудиле толку рано. И рече, зашто го обвинувате овој човек? Видите се каков одговор даваат Христовите непријатели и обвинители. Одговори му рекоа, ако тој не беше злосторник, немаше да ти го предадеме. Или немаше да го донесеме сега тука кај тебе. Зошто врете дали ваков одговор? Пилат ги прашува, како судија во својство на представник на римскиот суд, на римското право, кое е обвинението што го подигате против овој човек? Какво обвинение имате против овој човек? наместо да го изнесат обвинението, евреите се однесуваат шарлатански и велат, овој човек, ако не беше виновен, немаше да ти го донесеме. Според тоа, ти издај заповед да биде осуден на смрт, а верувај ни на нас, на нашиот чесен збор, дека е виновен, и оставени нам, ние да се ја завршиме работата. Евреите на некој начин индиректно побарале од пилата да го осуди Исуса, без да знае ништо во врска со неговиот случај. Че значи, замислете да појдете на суд и да барате од судијата да пресуди во ваша корист, но без да го запознаете со ништо, значи, од, од целиот случај, без да се одржи никакво рочиште, никакво сослушување, дури ни да не ги изнесувате ниту вашите обвиненија. Ништо. Едноставно да побарате судијата да пресуди во ваша корист и да ви верува дека ако така направи, без да го запознаете со ништо од случајот, тоа ќе биде исправно бандитизам. Може би поголем од бандитизмот и разбојништвото на денешните партиски судови, особено во овие наши држави овде на Балканот. Но пилот им одговори многу духовито. Ако е така, земете го вие и судете му според вашиот закон. Со други зборови, што го носите воопшто кај мене? Што се подигрувате воопшто со мене? Зошто ме разбудивте толку рано наутро, за да ми ги кажете овие глупости? Јудејците му рекоа, нам не ни е дозволено да погубуваме никого. Еве е причината зашто имале потреба од, од римската власт. Тие го осудиле Христа на нивното неправедно судење пред Синедрионот, но немале право да спроведат смртна казна. Тоа право го имала само римската власт. Јован тука коментира и вели, за да се исполни зборот Исусов, што го рече, кажувајќи со каква смрт ќе умре, 32 стих. Значи, бидејќи за Христа било проречено уште со векови пред тоа, дека ќе биде распнат, а бидеќи тоа било смртна казна што ја практикувале само римјаните, затоа овој настан, евреите да побараат и римскиот суд да го осуди Христа, апостол Јован го протолкувал како исполнување на сите тие пророќства. Продолжуваме со 33 стих. Тогаш Пилат влезе во судницата, па го повика Исус и му рече – Ти ли си царот јудејски? Зошто Пилат го поставил ова прашање? Евреите можеле да го обвинат Исуса пред Пилата, значи пред Римскиот суд, само за едно можно кривично дело а која што заслужува смрт, која што било казниво со смрт според римскиот закон. А тоа било обвинение за бунт. Не можеле да го обвинат Христа со сето оно што го обвинувале и за што го обвинувале пред Синедрионот, бидеќи сето тоа нема никаква вредност, во римското право. Но затоа го обвинува дека Христос е бунтовник. Дека Христос се бунтува против римската власт. Со тоа што себе си се нарекува цар јудејски, односно се шират такви гласови, или неговите следбеници го нарекуваат цар јудејски, со тоа, на некој начин, Исус станува бунтовник. Не ја признава или ја предизвикува власта на римскиот цар. Затоа Пилот многу поставува ова прашање, да види како ќе одговори Исус. Ако Исус каже да, на некој начин ќе ја потврди вината, односно обвинението на неговите непријатели. Но Исус му поставува контрапрашање. Сам ли го зборуваш тоа или други ти кажа за мене? Што ни откриваат овие зборови? Кога вака ги читаме зборовите од Светото Писмо, кои што се многу концизно наведени, не можеме многу да разбереме зошто вака се одвивал разговорот. Но кога читаме други извори за тоа што се случувало, каде што пообширно се објаснуваат нештата, значи некои вон библиски извори, тогаш забележуваме дека Пилат, иеко бил самиот неправеден, суров и немилосрден човек, како и мнозина кои што се ногиле на власт во тоа време, сепак до некаде бил заинтересиран за вистината. имало некое кјоше во неговото срце, кое што можело да се отповика на вистината и да предизвика обратување и реформација во неговиот живот. Исус го знаел тоа, бидеќи ги читал срцата на сите луѓе, како отворена книга, вели самиот апостол Јован. Затоа со ова контрапрашање сакал да го разгори тој оган, таа мала искра на вера, која што се наоѓала во Пилатовото срце. С други зборови, дали ти, дали ти, Пилате, самиот веруваш дека јас сум царот јудејски? Пилат начин, на некој начин го сватил ова. Го сватил ова прашање, суштината на ова прашање. И одеднаш како што вели Елена Вајд во Копнешот на вековите, златната прилика да го прими благословот на верата, ја пропуштил. Затоа што во тој момент кај него заиграла гордоста. Не сакал да признае отворено дека на вистина интимно во своето срце имал некоја искра вера во Исуса Христа, па дури и симпатии спрема него. Кога заиграла гордоста, Пилатот говори: та јас јудец ли сум? Твојот народ и првосвещениците те предадоа на мене. Што си направил? Одеднаш почнал да се однесува формално-правно, да глуми дека кај него воопшто немало никаков интерес за Христа и неговата вистина. На тој начин Пилат ја пропуштил златната прилика да доживее обратување и оправдание со вера. 36 стих Исус одговори, Моето царство не е од овој свет. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранале, за да не им бидам предаден на јудејците. Но царството мое сега не е овде. Исус не порекнува дека е цар бидејќи Месијата, евреите го очекувале како цар. Бидејќи на почетокот на истата таа седмица, Исус влегол триумфално во Ерусалим како цар. Бил качен на магаре и со тоа го исполнил пророштото на пророкот Захарија, дека така еврейскиот цар, ветениот спасител, ќе влезе во Ерусалим. Евреите тоа го сфатиле и го постравувале и прославувале со палмови гранчиња како цар. И Пилат многу добро знаел дека Исус е цар. Зато сега Исус не одговара формално правно, туку едноставно појаснува дека неговото царство не е од овој свет. Појаснува дека римската власт нема што да се плаши од мене, иеко јас, кога би сакал, би можел да го соборам и Цезарот во Рим, и било која земска власт. Но нема потреба да се плашат од мене, затоа што јас немам таква намера. Моето царство не е од овој свет. А Пилат му рече, ти пак цар ли си? Ова прашање навидом како да покажува дека на Пилат сега не му било јасно, како да бил збунет. Сега цар си или не си, што би рекле ние на наш јазик денес. Или си или не си. Немој да филозофираш сега. Исус одговори, ти велиш дека сум цар. Јас затоа се родив и затоа дојдов на светот, за да сведочам за вестината. Секој кој е од вестината, го слуша гласот мој. Исус потврдил дека е цар. <laughs> Меѓутоа, со тоа што потврдил, воопшто не предизвикал кај пилата желба да биде осуден на смрт. Напротив, како што зборувавме порано, Пилат го прогласил Исуса за невин. И тоа не една, што ку два пати. Според римското право, тоа било правосилна, ослободителна пресуда. Но Пилат ја покажал својата слабост, кога немал сила да ја спроведе на дело својата ослободителна пресуда барал начин како тоа да го направи демократски. Односно, секаде каде што не се почитува законот, каде што не се почитува вистината, таму стапува на сцена демократијата. Односно, системот на манипулација и беззаконие. И наместо да ја спроведе вистината во дело, значи да ја спроведе ослободителната пресуда, што самиот ја изјавил. Значи, 38 стих, Пилат го праша, што е тоа вистина? И кога го рече ова, излезе пак кај јудеците и им рече, јас не наоѓам никаква вина во него. Ако не наоѓаш никаква вина во него, треба да го ослободиш. Наместо да го ослободи, Пилат нуди референдум, односно демократска опција. Ја става вистината на гласање. Но кај вас е обече да ви пуштам по еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам Исуса, царот јудејски? И како гласаше демократијата? А сите тие повикаа велејки не овој, туку Варава. Пушти го Варава. Оваа глава апостол Јован завршува со една едноставна реченица, која што доликува на сите денешни политичари, лидери, премиери и председатели од било која држава во светот. Варава пак беше разбойник. На овој начин, еврејскиот народ ја фрлил вистината на улица, како што своевремено рекол пророкот Исаија, И затоа правдата не може да помине. Тоа го направиле еден куп народи, христијански народи, по нив до ден денес, и затоа ги жнеат последиците на својот избор. Евреите го избрале Варава, и како што напишала Елена Вајт, Варава и ке го имаат, и го имале Варава за сите наредни 20 векови од нивната историја, за сите своји страдања, холокаусти, прогонства, неволи, евреите само го трпеле она што самите го избрале на демократски начин. Ја избрале власта на сатаната. Го избрале разбойништвото над вистината. Го отвриле Христа, нивниот цар и кој можел да ги брани било од римските војски, било од концентрационите логори. Единствениот кој што можел да ги брани и да ги штити, бил распнат и отфрлен од нивна страна. Затоа биле безмилосни нивните непријатели кон нив и затоа самите тие биле безпомошни против нив. И нивната историја денес ни служи и нам како лекција и поука. Иако, како што реков, многу христијански народи ја направиле истата грешка, како и македонскиот народ, како и други народи, и затоа сите тие псоред си ги имале своите вавилонски робства. Своите неволи, своите непријатели, своите даноци во крв, своите страдања затоа што оној кој што единствено можел да ги брани и да ги штити, бил отфрлен, бил распнат од нивна страна.